Umumenyeshamakuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye byose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru bahumuherereye baho mu kibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze nkuko muhejeje kubyumva ikiganiro ni ayiwanyu havugwa amakica amakiba ku minsi ya mbere ndabaramukije rero mwebwe mwese mwite mwamwiteguriye kino kiganiro ayiwanyu havugwa amakwi ndabibutse nimero mushobora guhamagara ni kuri mirongo na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu hariyo nimero whatsapp hariyo na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu rero kandi na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe cyane mwiriwe murakomeye cyane rwose ninde tuganira niyo ngo alegisi imwe nyabihanga alegisi nyabihanga ni amahoro alegisi ni amahoro ego aho havugwa make inzara yonyine niyo mbona irembeje abarundi n'abarundi mm. <laughs> bose urabavugira none alegisi none ko hari ibyo umuntu aba n'amaso mm. wowe ngira urashobora kububona ibyaho uherereye kumbura nanjye navuze muri rusange ibyo mbona aho mperereye mm. n'ibyo mwumva biguma binca mu matwi eh. Eh. ni ukuvuga ibiciro biguma biduga by'ibintu bitandukanye igisaha tugeze ko ikiro cy'ubufu aho mperereye kiri ku bihumbi n'atanu ubufu bwa bududu mm. bwa rigori buri ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri mm-hmm. umuceri ujya kwitwa w'abakene uri kuri bitatu n'atanu mm. ujya wabigira haruguru nawe uri ku bihumbi bine mhm. noneho umunyamakuru wumva turabya hehe turabya hehe usaba iki none alex inzu asaba nuko mwudushikanira aya majwi yacu imbere abatujejwe guhera ku mukuru w'igihugu ndabamufasha kurongora bakagira icyo bakoze nayo ahandi ho umwanda wabuze gihe Higaniro ni ya ihuanyu havugo maki, chama kiwa kumisi ya mbele kwe radio isanganiro tukwa kile uundi mungwanyi kumurongo. Alo? halo Oui, alo? Mgini we? Mgini we. Ninde tuganira? Magari. Alo? Ni magari chuli. Aga telefone kawe karacikagurika. Alo? Aho uri biracikagurika ngira ikirere nikimeze neza. Ni sawa na ego ni sawa mumbariye ngo mwitwa bande ni mpagaritse eh. twakwiye uri hehe ibuyengero eh. ni mpagaritse ibuyengero byifashe gute ariko telefone yawe iracikagurika ni mpagaritse halo kandi avuga ntabwo nimpagaritse mwoshobora gusura kwakura mushoboye guhagarara ahantu hameze neza eh, ndageze mwiriwe nyakubahwa mumenyesha amakuru mwiriwe eee eh, nitwa odasi mu odasi nyabiraba yego ku bijyanye n'amakuru mutamenye jewe twebwe ku mutumba wacu wa nyayibondo mm. twariyandikishije ku bijyanye na ngeri turatanga amahera yibanze mm. rero kugeza ubu batubare yuko iyo ngeri tudashobora kuyironka bande bababariye iyo ngeri ah, twebwe batubariye yuko igice cy'irima cyarenganya ari ugusubira kwiyandikisha gushasha amahera yose twatanze akaba imfagusa mwe mwarindiriye igihe kingana gute none byasaba ko tuyironka kw'impeshyi ku mwaka mm. gatatu mm. rero nsubiye inyuma nyakubahwa mumenyesha amakuru umushikiranganji mhm. wa mbere wa leta y'uburundi yavuze yuko ahantu harekuriye kudandazwa ngeri mm. aha iwacu mu nyabiraba hariho abantu ngo bashyitse muri fomi mhm. bacinda isoko yo kuronka ibangeri mm. nagomba mudushikirire imbere mutubarire umushikiranganji azoje ngaha mu nyabiraba hariho nk'uwi uwo bavuze ngo yaronse isoko muri fomi yo kudandaza iyo hangeri twebwe iyo twari kuronka yose niwe acayidonka akayirangura hama akacayigurisha agaca ayigurisha tukayigura ku ibeyi izimbye kandi twari twarayishe n'amahera y'abansi nk'ubu urumva amahera twatanze y'abansi yose umutumba muzima nta n'umuntu yaronze n'agafuko na gaca ayigurishiriza he none odasi afise imangazini ngaha nyine kuri santire mu nyabirabo yego ibyo none mwabimenyesheje ababijejwe odasi agatelefone kiwe kaciye gacika ariko yari yamaze gushikiriza icimbiro ciwe kwakira undi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe yego tuganira nande muganira na jean claude sameke muri zone bigira komine kayogora intara y'amakamba eh, jean claude ah. ni sawa Makamba byifashe gute ukuri kuri uyu mutumba wacu wa sameke hariho ibintu byihariye igihu mhm. nk'ibintu bijyanye n'amatati y'amatungo hamwe hamwe ubona imanza ziba ziri mu bushikirangange cyangwa ziri mu masentare Mm-hmm. mugabo umuntu iyo yituye cyane agomba kuba mutunganiriza ukajya usanga upekera ikamucira ibintu bidashoboka ngo nk'akarorero hariho isameke mm-hmm. yiyungururije urubanza rw'iwe mu gishanganya mm-hmm. ariko ubu hariho umupeki wo mu karugoro uwo baburana yamuciriye ibitoki ibitoki magura amagiye kumwitura ko kubera bazimanye cyangwa hariyo n'ibindi bahuriranira ko hmm. uwo mufeji yacamubwira yuko no mu itongo akwiye kuvaho atazosubira no gusenyuka kandi kandi muri sentare atabyo bamubariye yuko avaho bamubwiye yuko arindira ibyo ava mu bushikiranganji hmm. rero ikibazo gihagaze jean claude ugerageje mhm. bo kwihweza ibyo bintu hmm. ababijejwe kabisa bagakurikirana nimba abariko baranyumva bavuga yuko ariko ndabeshya hmm. boshikira kuri uwo mutumba wa sampeke bakabaza umukuru w'umutumba wa mbere mhm. bose barabizi cyangwa bagashyira umubyeyi kabisa ni ibintu ntacyo kwirukana umuntu mu itongo ariko araburanira ahantu amaze nk'imyaka mirongo itanu hmm. mugabo upeje ntari cyamubwiye yuko avaho mugabo upeje akaba ari we mwirukana yego jean claude ah. none muramaze kubibwira ababijejwe kugira mwumve nyine icyo babufasha ibyo twaragiye turabaza nyamubyeyi aragenda arasubira arabaza mugabo kubera bo bazinanye uwo ubabura navuga yuko ari umukuru w'umutumba cyangwa azwi na benshi n'abakuru mu gihugu cy’u cy'uburundi niyo mpamvu bavuga yuko nubwo tugenda nta kintu nka kimwe uperezida agomba atubwira ngo amubarira ngo ngo none ngo ngo urafise urwandiko ngo ngo rwo mu bushikirangange hmm. kubahwa iyumvire nawe mu menyeshamakuru uri no ku mupaka wa tanzania n'uburundi hmm. kugutuma bujumbura aho naho aho naho ngo genda baguhe urupapuro ntuzi ko ushika umuronka ntuzi ukuntu bizogenda nta ndaru ufiseyo none ibyo bintu byokoroha gute cyangwa byogenda gute urakoze jean claude aho icyo twasaba ni uko gusaba bijejwe n'ukuri bo boraba bagakuraho ibyo bintu kabisa bagatunganiriza bose bose bakagira hamwe yego mbwira ijoro ryiza nizere ko ababijejwe babyumvise yego eh. ku isaha zibiri n'iminota cumi n'itandatu twakire uwundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mahoro mahoro cyane ninde yakuye eh, dismas nyabitsinda mu ntara ya ruyigi disimasi mu ntara ya ruyigi disimasi n'amahoro turashima atari ibintu by'ibiciro mbona byasabye turenze hmm. ariko ubu akavura karagwa yego nta kuyitoga vurema bunyitse aba emutiyasima mm. yego ku kintu cy'ibiciro rero mpereye mm. ku biharake ikiro bibiri n'amajyana indwi mm-hmm. ikiro cy'ifuma cy'ubududu kigeze ku gihumbi n'atanu mm. ukaca ugenda ukaca uraba umuceri ugeze ku bihumbi bitatu n'amajyana umunani ukaca ugenda ukaca ibintu ukuntu biko biragugwa rero kubita agaciro uri uraraba amahera dufise uri kurasuma nta gaciro kayo dukoresha uriko urasuma ivyo bintu uvuga kugira ngo uronke ivyo usuma urumva mm. rero twebwe dusaba bora mm-hmm. vrema kugira ngo ikintu bintu vy'ibitungurwa twebwe duhemera mm-hmm. eh, bakaraba ukuntu babikora igiciro kuko muri ko haraba igiye gukorera gukorera igihumbi n'atanu ku muntu mhm. ntabasyoza gusima ngo ukwize usumira umuryango bakari mm. hatari igihe namora abamenyesha amakuru kugira ngo muze muraraba ibyo bintu mubishyikiriza kugira ngo naho muza muratembera mu masoko namwe mubyibone ego urakoze cyane disimasi ego namweke mm. twakire undi munywanyi ku murongo halo halo halo mwiriwe yewe ndishaka medali imwakira medali twakuye ari mwakira yego ndishaka ngira ifitirize twarabuze akavura ngaha imwakiro imitundi n'imwe za rukanya mu yange hmm. mbere ni mu cyungura yaho agatonya ataruzi ni nko mu kibuye hmm. mugabo turi muti turashima kubera ko uno munsi wo twakarose ariko si uno munsi ngira n'imbere n'imbere yaho yari imaze iminsi igwa n'imbere yaho iminsi iri imbere yari imaze iminsi igwa imvura yego amakuru tutamenye rero ni ayahe medara amakuru tutamenye hiyo ntubaze amakuru ugenda yashyigirizwa no kubera ko natwe ibyo cyane iva guhera ku biharage hmm. ifu y'umwumbati reka mhm. byose byaradutse ntabwo bitoroshye ino usanga ukora iki meda mu buzima bwa minsi yose musanzwe mukora iki yego utagira icyo saba mhm. gusa nuko gusa tubona yuko akavura yuko kubandanya kagwa kumbura yuko byose babikoroha hmm. yego murakoze sawa murakoze mubwira ijoro ryiza isaha zibiri iminota mirongo ibiri ikiganiro kirabandanya iwanyu havuga amaki kuri hadi isanganiro haro haro eh, haro eh, niyo muri samweri samweri n'amahoro amahoro ni kuri ndashima samweri twakuye ari hehe ku mutumba wa kigomagoma zone mugende komine kayogoro mm. mu kayogoro byifashe gute ntabyo ngaho kweri kubera ibiciro byananiranye ngaha ni hatari kweri ibiciro by'ibifungurwa cyangwa by'ibinyobwa eh, byose na byose uhereye nko kubifungurwaho buri kigali barakwera ibiharaga ibito bito n'ibihumbi bibiri n'amajana ane yego mm. none muba mufisaba iki twese twose aba leta mhm. nuko yoraba ibi biciro ikabigabanura mhm. amwito bigabanura kweri turabona umunyagihugu muto ariko arakomereka vurema hmm. yego ugereranije na kare gasamure kare ugiye gusuma watwara nk'amafaranga ngaho ubu nawe ugatwara ngaho samuel yamaze kugenda icyumviro ciwe yari yaje kugishikiriza alo yego mwiriwe mwiriwe neza ninde tuganira dominiko mu bugendana dominiko bugendana dominiko n'amahoro yego ntabwo yego niyo nama nshaka gushyikiriza byerekeranye na tubura mhm. byerekeranye n'igiciro cy'amase baba bashaka amafaranga arenga ku mufuko ibihumbi bine n'amajana atandatu none ubu barongeye bagije bitanu n'amajana irindwi mhm. n'ayo mafaranga muri leta arinjirayo ereka murasaba hanze kumushikiranganji arabe ukuntu tuka abarundi turiko turibiza kandi ino nabone ibiciro birahenze nk'uko abandi bose ariko barabivuga ibishaje bigeze ku bihumbi bibiri n'atanu mhm. ndabona ya saponoro igeze ku gihumbi mhm. none byageze gute saponoro ntigikora mhm. inzoga nazo za burarugi nazo zaraduze rwose cyane ntikimenye igiki igiciro aho gihagaze isukari kikaba iri kugwa ibihumbi bibiri n'amajana abiri isukari ko bita ko bitakinanira mm. eh? urakoze cyane dominiko yego kandi nongeye kubakeza ku myaka mirongo ibiri n'itanu ni mirongo ibiri mugenzi ubu ko mwakosoye umurongo dusigaye tuwumva neza dominiko ni imyaka mirongo ibiri ariko Eh. Mm. murakoze cyane kudukeza yego yego mubwire ijoro ryiza mm. twakire undi munywanyi ku murongo aro yego niyo nkuru samwera agarutse ku murongo samwera icyumviro cyanyu ngira ntimwe bwakirangize twebwe duhetse ko urumva uri kurambaza ati nk'umuntu yatwara amafaranga ngana iki uza gusoma mm. ubwe nk'uyu mwaka kweri tubibonye bishasha ino ibihari inzego biduge kugera kwiyobeye byaduze hmm. eh, bikaba umurengera byarenze igihumbi n'atatu no kuri iwacu mu kigomagoma no mu za mugeni n'agatabo hmm. ego eh. Eh, ejo nosaba rero leta nirabe kweri irabe bibe bya hafi na hafi kugira ngo umunyagihugu ntakumereke kuko ngaha turabona kweri ko tuguye mu bantu murakoze samuel ijoro ryiza twizere ko ababijejwe babyumva ibyumviro byanyu leta mvye leta nkozi turayizigiye cyane ko atakiro yinanira vrema ego mugire ijoro eh, ryiza ego namwebwe mudamukiriza ameshe makuru bose bo ku radio isanganiro aha bakumvise bose bariko barumviriza radio abandi turi kumwe eh. isaha zibiri minota mirongo ibiri n'ine ikiganiro kirabandanya iwanyu havugwa make alo halo ndakumva ah. munywanyi eh, matiyasi mu gifunzo muri komine mugina matiyasi ah. ni amahoro hiyo ni ukuri ni amahoro n'akavura kariko karagwa ubu murashima yemwe turashima cyane rwose mm. eh. ego amakuru tutamenye rero ni ngo amakuru mutamenye n'ibyerekeye izitanga wize baciye Eh. bo ni ukuvuga ko byari bimaze iminsi twumvise ko zaduteye indwara abantu bo tugasatira kuko izo tangawize bo bozoza kudupima nk'abaganga kugira ngo barebe amagara yacu uko byagenda ariko ntibavuze ko hari indwara byabateye bavuze ko bishobora gutera indwara bishobora kubangamira amagara y'abantu ariko ntibavuze ko hari indwara bimaze gutera zimaze gutera abanyagihugu bimaze gutera abanyagihugu yego eh. hanyuma rero nanibajije kuko byoba ari byo ati nkavuga nti mm-hmm. hamwe byoba bidutera indwara burema bikaba hano yari byinshi kuko tumaze imyaka myinshi tubinywa mm-hmm. hanyuma rero tukaba dusaba kuko bozoza kudupima bakaraba indwara byoba byaraduteye ngo hanyuma mm-hmm. ikindi nacyo ni byerekeye hano iwacu hariho akabarabara kava ku murehe ngo mm. karanyuramo icyayi cyinshi twasaba rero yuko leta yodufasha kugira ngo aho kabarabara bakanyuzemo imashini bagashiremo ikariyeri kugira ngo icyo cyaha kizoze kigenda neza kugira ngo gishike mu gishike mu buhoro matiyasi hari ingorane zimaze kwibonekeza kubera ako kabarabara kaba katameze neza eh, ingorane ziba zibonekeza mm, nk'izayo eh, hari igihe nk'iki imodoka zishaya yicaye ikikarara mu nzira mm-hmm. eh, ubwo rero akaba ari agahombo ku gihugu no ku banyagihugu yego hanyuma tukaba dusaba rero ko bodufasha vurema ako kabarabara bakakanyuzamo imashini mhm. kugira ngo gakogwe neza kuko icyayi ni cyinshi mm. kuva ku murehe gushika hariya mu kidida no mu ruziba hose mm. bakatunyurize mu imashini ni ukuri bo badufashije sawa matiyasi mugire ijoro ryiza rero eh, sawa sawa murakoze mutuvugire nk'abamenyesha amakuru kabisa murakoze mugire ijoro ryiza sawa sawa namwe mugire ijoro ryiza mm. twakire undi munywanyi ku murongo alo mahoro mahoro cyane yego ninde tuganira ni umwenegihugu muri komini intege nta kirundo witwa bitari w'umufundi w'amakinga ni ukuri nkaba numvise akazina kanyu n'aho muherereye ni uwo mufundi wo ku ntege w'amakinga umutumba mhm. agisitwe mm, akazina bitariho yego mm. bitariho yego mwiriwe neza neza ko n'akava karosi umunsi mm. yego uti rero amakuru tutamenye n'aya amakuru mutamenye rero mhm. kuko n'ubwirya barimo barabivuga ku iradiyo mm. ibiciro biraduze rwose birarenze mm. ntibihagije iyo igeze ku gihumbi magana atanu isahani nawe igeze ku gihumbi n'amajana umunani cyangwa bitatu mhm. ubu bw'ibigori nabwo yemwe ni mhm. ibihumbi bibiri ku kiro isabune nayo yaho igura amajyana umunani bigeze ku gihumbi hmm. bigeze ku majyana atandatu yego yego ni ukuri abatubonera imbere bari ukuntu bagabanya ibintu by'ibiciro byaturembeje kubera murakoze bitariho gushikiriza icyimviro cyanyu yego yego mugire ijoro ryiza bya twese hmm. twakire undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe cyane yego ninde tuganira tuganira n'umunywanyi wa radiyo isanganiro butoyitoma ariko umutima wa kirungu muri komini nyabitsinda mu ntara ya ruyigi hmm. mhm. ni amahoro butoyitoma eh, ni amahoro hmm. iyo ngo akavura karagwa muri ino minsi akavura karagwa naho hamwe na hamwe katajya karakura hose ariko karagwa ntitwidoga hmm. bitandukanye nka mbere eh, bitandukanye no mu minsi yahera mu minsi yahera bagomba kwibura hmm. yego yego toma tubwire rero amakuru tutashoboye kumenya ni ni nk'uko n'abandi bari baravuga kuko ni ikibazo kiduhangiye hamwe iki kibazo cy'ibintu bizimbye hmm. urabona abamenyeshamakuru buriya kabisa ibintu byo mu butike birazibye hmm. ibintu by'amapiyesi y'amakinga amapiyesi iki icyo ari cyo cyose muri rusange kirazimye rero ugeze ku njya nazo zikivuga ibyo zitabibona urumva zitugira aho gihungirana hamwe rero kabisa rero twasaba vurema abari hejuru kandi abari hejuru tubazi ko bitoreye umuti hamwe na hamwe hoba ego nabo si imana n'abantu ko nabo basenga imana nk'iyo dusenga kandi nabo barashobora kurengegwa mubwo barashobora ibyo bashobora kujya baragendagenda bakajya bararaba ati none mwebwe ngaha ko mwimonogoje nk'akarorero nka biribwa nka baba basoroma bavanye mu mirima hmm. ugasanga abantu barimo barasarisha barimo barazana ibiciro by'umurengera kandi ari ibintu bisoromeye hmm. ni ukuri bajya bararaba kabisa ni ingorane nta kutuntu tuzo tubigira kabisa tugire ibintu biva mu mahanga bizimbe ni ukuvuga nk'ibyo biva mu butiki bidandazwa hagiye n'ibiribwa bizimbe nyine tuzugira gute mm. turareba rero none ubu buzima tujya buvamo ryari bizogumuka gushika ryari ego toma ah. nizere ko ah, ababijejwe ko barabyumva ni ukuri kabisa turahagaritse umutima kabisa kandi iki ni ikibazo gihanze hafi y'igihugu cyose washaka murakoze cyane Eh, toma mugira ijoro ryiza eh, abana bamugira amahoro ngaho kuri radiyo isanganiro kandi na turayumva ubu gatanu kuri gatanu murashima yego turashima kabisa murakoze gushima mugira ijoro ryiza eh, twese mubyeyi mm. ikiganiro kirabandanya ayiwe wanyu havuga amakiyaro mwiriwe ariko sindabumva mwokongereza akajwi mwiriwe neza mwiriwe munywanyi n'amahoro n'amahoro meza ninde tuvugana maritino marita yego n'amahoro marita eh, n'amahoro meza mutwakuye muri hehe hano ah, ntihogake ni ukuvuga hmm. eh, ibintu by'ibiciro mhm. nk'ibijyanye n'ibifungurwa hmm. hamwe hamwe yego turabona ko bigoye kandi bizinze cyane mu mhm. ngabo nk'ibintu by'ibyo kurya byema ku bisanzwe ikirere kigenda nabi mhm. yaba akikabina neza imyaka igazimbe cyane hmm. kuko nk'ubu haragira nk'umunsi ukwezi imvura yatasiye ku cyenda mhm. abantu baratera ibintu byera kare hmm. ariko kubera ubu ukeye cyahindutse tugenda mhm. dushonje mhm. kandi ibiciro bituma byiyongera kuduga none ataho bizuba ariko birava hmm. umva umudandaza yakwishe amagenda akagira ibintu by'uha gutya mata usanzwe uri umudandazwa umudandazwa nako mutoya Mm. yambaye umutoyi mm. mugabo uri kuraraba kuntu ndumva wizibunyiriza iyi nzu mm-hmm. umuntu akuse amaso hirya no hino mm-hmm. ajyanye n'ukuntu ikirere cyose agenda ntabariwe kuko mm. igihe ibintu bibuje umudanza birose tuza kuzimba ko ntabariwe yego aho jewe cyumva cyane nashiza cyane kuko byo makire gico biduha inda kugira bizimbuke tuhabana ikirere urakoze cyane Martin na eh, namwe murakoze mm. aho ku isaha zibiri iminota mirongo itatu n'itatu ikiganiro ni ayiwanyu havugwa amaki kuri hano insanganyibaro amahoro cyane ni amahoro yego ni amahoro tumuragana erike mu kayongozi mu ruyigi mu bweru erike ni amahoro ni amahoro kuko n'akapureze kubakwa hmm. nta ngorane kubera yego hanyuma mhm. rero nta makuru mm. ahubwo twe ikintu kiduhanze cyane hino mu kayongozi mm-hmm. ibiciro nk'uko abandi bagiye babivuga mm. nk'ubu twebwe ino ino ino ibihonde ibi twita ibijyanju mm-hmm. ikidudu hasi majamo make mm. kigurwa igihumbi n'amajana ane mm-hmm. ariko ibiharage nabyo ku kiro ibihumbi bibiri n'amajana umunani hmm. ariko byose bivuze mu kiringo kitarenze nta n'inzu zitatu nta n'inzu zitatu ndetse giheze biduha hmm. ikiro ku busanzwe cyahora ari amafaranga amajyana ane cyazindera amajyana ane ane n'itanu hmm. ariko kuba iyo atandukanye zibiri ziheze kiduze kuri ayo mafaranga yose ibyo biciro byose ni iby'umurengera abantu bato turya turya twirutse turya dusunitse yego murakoze ibyo biciro rwose ababijejwe boraba ingene boraba ingene bubisuka hasi byaturengereye rwose murakoze cyane eric eh, hanyuma ikindi bagomba mhm. dushimire n'ukuri mm. nyakubahwa iri tegeko ry'umushyikiranganje ryo gutezurira abanyororo mhm. nukuri turabashimiye cyane aba bantu bo mu ntara ya ruyigi rwose bagiye muri iki gisata cy'amabohero ngaha mu ruyigi hmm. nukuri babana bagirwa cyane hari ibintu bari baradukorera nukuri ibintu byo gutezura abanyororo rwose hmm. iyi ngingo yo kubatezura rwose kugira ngo bajye barabatezurira rwose kugira ngo bareke kuba bogira iki rwose mu mabohero hmm. biratunezera cyane rwose biratunezera cyane rwose bikora bari barabikurikiza rwose hmm. ahubwo twasaba rwose yuko waheze agira rwose kugira ngo baze baragabanya ubwinshi bw'amabohero mu mabohero rwose usanga bari murengera rwose urakoze cyane eric yego hari n'igihe usanga bariko baragira n'ubusa rwose ugasanga nyine ni ubukosa mbere bari gukosorera ino kwagacimbira ugasanga birinze kuja mu yego yego yego cyane twagomba tubashimire rwose abayigize babikora bayigora ko babyifatamo neza cyane rwose mbere umukama bahezagiye cyane rwose urakoze Eric mugire ijoro ryiza yego sawa umusozi aho ubuzima n'urupfu bihangana mu biyaya hamarira n'amahirwe bihurira Wow, great lakes, my motherland with the clappings of biso na molende tokima yo na lombango bosi ezali pene afrika grand lac résonne, océan paix, de faune et de force. Le soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines odeurs des montagnes du Congo. Tam tam et le beat de ceux qui t'aiment. tam. Tolérance est le fruit de ceux qui s'aiment. pam pam pam Tunataka amani, amani, amani, amani, du chaka amani, amani, amani, amani. amani. omona kitoko ya bamboka na bikelamu bya yawe nyonso ezali se mpo na bolingo ikiganiro kirabandanya ni ahi iwanyu havugwa make undi munywanyi ah, ku murongo alo alo eh ndakumva namahoro namahoro eh mukomere mukomere kwisanganira mm yego turashima kweri na twebwe mu karuzi kananiro kweri turayumva gose ijana ku ijana yego ego na kare yisanganiro yajyagize gira inkwanisha abarundi yego twakwiri karusi nde akazina ah, kanyu nuko bisanzwe eh, siniko ndabumva neza akazina nuko bisanzwe ndi munengo yego munengo n'amahoro ego n'amahoro kuri twashima yego yego byinshi nagira mvugira mhm. ashobora kuba yiri kiravuga ko iri jiranje biratugoye rwose kubera ko birakora tumaze iminsi kuko turumva amakuru hirya nino mugabo imaze gupfana numva ntibishobora kubyumva neza mm. amajwi ah, ndiko ndatekereza ntumvirije hirya no hino hose naho twigibwa hose ubu dufite inzara gusa mm. ariko rero naho dupfa kuri radiyo turi ya leta nayo nyine je ndiko ndona ndiko ndabona ubwenge bw'iwanje je mfise mhm. ndabona kumenga kweri ahubwo nibaze dukura amaboko mu mpuzu kubera ibihe biguma bihindagurika mm. ntaneho jene mbona na leta natwe udufasha none ko ibintu biva mu Burundi nyene wacu none umva biduze bivi wacu hanze naho barugura imipaka ko tuduze turohaga engwe no hanze je mbona menga hose nico kimwe none ko hari ibintu byinjira ugira tubone ko ibintu byose byokoroka uri ibintu bikoroka kubera ibintu bari byinshi mu majambo make mu majambo make je mbona yuko menga nka mu Burundi njya kwiri Afrika kwiri ibihe bimabihinduka mm twuma twebwe n'iwacu twahora nk'ubu turiho turatora uruburo turiho turatera imiceri mhm. tubagara ibigori na nimba nk'ibigori turiho turatera ubunyeni ibiragi turiho turatera ubunyeni mm. kandi ubu twaba tujya imikubi kweri ntibarabe kweri nawe dupfa kuvuga ngo leta ngo yabicuwe dufashe kweri leta kweri nayo nyine tubirazi kweri nayo nyine ntabwo ibigira twirengagiza kweri ko ni ibihe byahindutse ibihe nabyo urazi ko muntu abiregera ngaha ku isi atari imana yonyine mm. yego ibindi nabyo mugabo jya ikintu cy'isabune kubera isabune ibintu by'isabune jya ndabona kubera ko umwenda byeretse si muri gituma zidakoroka isabune kandi arizo dukora ibyo ibyo irasiyo byo byo ndumva ko umwenda ni umudugudu mugabo nk'amasabune nayo arakwiye gukoroka yego mm. kubera bararaba kubera badukorere n'isabune nabo ukibuke turabe kubera nk'ibintu by'ibiyeri nabyo kandi bihita nayo mm. hariho ukuntu umunyagihugu areka ikidanaza ku mitumba yagikuye nk'ikaru byakidwa ni mu mitumba rero nta hantu tuba kubera ikara turayikodonera ku mafaranga igihumbi mm. ntumve ndabivuga njyewe nta n'ibyo ndandaza mugabo najye mu babigura ndimo mm. mugabo rero hariho ukuntu mhm. iyo y'ikaruzi kubera leta irabe kubera idufashe mm. iyo y'igitega mhm. niba y'ikaruzi nawe mu minsi makuru uriko uraraba parasiporo mhm. ibe y'ikaruzi niyo mu misozi biratandukanye kuko ikaruzi ikara tuba amafaranga ugaca uyidandariza aho nyene mm-hmm. aho ni sawa none uwaca yipatiza nawe igakiduka mu misozi mm-hmm. nene umenye sama ko umva umenye sama ko umva kiwe nk'ikaru igihumbi bintu umva byokunda ego mm, ikindi ikindi natubizo tangawizi mm-hmm. hari umuntu abikobaji bacuvuga yuko ngo bazi kurembwa ngo batamagara y'abantu bagara barasinzikanye ariko ngo kwemera bakazikura atabantu atangaruka mbi babonye zatugiriye ahubwo twarapfuye ahubwo nyine turindiriye ko imana idukorana n'andi yo kurwara twararwaye uko nta nzoga bukura yuko atamagana amabi y'abanyagihugu donona ubwo niba arabe ujya muntu yakivuze abazura bazura badashira ku maradiyo nyebuna bapime barabe n'ahandi ho muturemese ngo ntitwagwaye ubwo twaragwaye abandi babikura abana yuko ibara ryaguye Ego munengo umva twe dufatira ku makuru natwe twahawe bavuze ko ari gukinga kugira abantu ntiba ntibahave bagira indwara zitandukanye Mm. yego urumva ibyo rero haba kumenya ko bari abantu baba baragwaye cyangwa batagwaye oya kurwara aho twararwaye kurwara twararwaye mm. ntibari gusa no kuduhumuriza gusa kurwara twararwaye nta kintu mbabona twayoye nk'imyaka itanu woge ibintu imyaka itanu n'ibizi ingaruka iyo ngaruka igenda tuyitanye mm. reka tube turarindira ahubwo turabe nyine nyambara k'abakire kabaye nta kundi yego murakoze yego murakoze mugire ijoro ryiza yego Hello? yegaye mwe murazi uburundi kibare cyacu imba mwibaha rinini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga impande yose intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu uba yaramwumvise amaguru amuta ubutore biwe n'akaroruhore k'ubutwari biwe yamaye ivuna basi akamashimagizwa alo mwiriwe mm, mwiriwe neza yego bitarihagarutse ku murongo bitarihagarutse yego muri komine ntege ntarakirunda ngira ngo bwaheze gushikiriza iciyumviro cyawe yego icyo mhm. ngarutse ko mhm. ikibazo bya tangawizi mhm. kubera ahantu benshi baguma bazidanaza n'uwo bazibizi n'ubu nyine agatelefone karamucikiye ko ariko ngira araza gusura kwakura kuko umwanya uracahari alo mwiriwe ni amahoro yego ninde tuganira nyiragabimana francine aha ni kuri radiyo isanganiro yego ntimwihenze no kuri radiyo isanganiro yego mm, ariko mwoduza akajwi eh. mhm. kugambuka ku mutumba marungu sindiko ndabumva neza muti mutwakuye muri hehe Mm-hmm. ndi mm-hmm. mm-hmm. mm. mu ntara cy'ibitoki bamwe na migina ego umva marembo yo kunganga tone buseru makuru mutananya mhm traffic twaburanye n'umuntu mujyanye ariko muvuge cyane kugira dushobore kubumva hari gihe mushobora gushikiriza n'ikintu ntitucumve neza kwera telefone bitabifashe neza ugasanga ibyo mwashikirije nka byose ntitwabyumvise eh, twa turafite utuntu twaburanye mu muryango ngaha imitumba maromba agacimbira ukubangana mhm. rero iryo tuntu twarabonye umutungo cya mutsindo muntu mhm. bodugiye muri sentare y'intango n'umwe cya mutsindo mm. acunguruza musana nk'ibigize mu ntara mm. agiye muri sentare nk'ibigize mu ntara ariko bafataguhinda ingingo ya mbere niyo tumenyekanisha ya sentore y'intango baca bayifata bamwereka ko bamutsinze kenshi ndahindura urubanza nzikora muri kumwe gusubira mu manza sentore subira mu manza mugira mukonfoka ntigeze yitaba baca banyandikira ikirete binjyana muri sentore y'intango kugira ngo bamutume kazi gusinze kure iyo kirete yo kuza kurisimu yaciye agenda ku mamagisi uwo mu ntara ashinyagitse umutahe kumfata mm. burya nagize nk'uko mbona bandikiye umutahe kumfata aha nari maze indwi zibiri mu gaco hariya mu cy'ibitoki mm-hmm. ariyo mfungiwe bivanye no kugesanya amaburanyi nicyo mm. nashaka gusaba mm-hmm. kubera ndabona ko ari umucamanza ngaho oya aha cy'ibitoki mhm. uwagoma atanga itegeko yuko ntemeye ko ingingo yafashe ibyahinduka y'itegeko ngo ntariheze mhm. bisaba ko byamaze kugenda mwese wese uri mu manza yuko yohanura uwo muburanyi wanjye akitaba tukaburana eh, naguciriyemwo eh. iyo bamuhamagaye barafise inkene bikorwa yatitabye ni ukuvuga eh, uh-huh. kugira nko muri sentare nk'igihugu y'intara bamaze kwandika ibyo byagiye muri sentare y'intango ntiyigeze uh-huh. yitaba naramukovuze ubuvuzi zitatu zose zo muri sentare y'intango mm. kandi segiteri ku mutumba yaransinira akanyandikira mm-hmm. kwizo kopurasiyo yazibonye mugabo mbona ntiyigeze azitaba mm. ahubwo wewe ugaciye agenda ariya muri sentare nkuru y'intara aca nkaburya umusaye wo kubifata basi rero nca aho n'amaze indwi zibiri zose ndi mu gasho nsohotse mw'iyi minsi nyene muri make musabike jewe ico nsaba nyakubahwa umupira mbanje ninde anyine by'ukuri amatasi y'amatongo araba kandi biva nyine abantu bagiye barabana nuko yohaguruka akagenda kuri itere akazanira bijongorane by'ibitoki byawe kuko hariho n'abacamanza ngaha nk'aha mu ntara yacu ibitoki usanga barenganya abantu bivanye bityo usanga nta mitahe baba bafite yo kuburana urabona ko ubona ko ari amahera nk'ubu se nakoze umuburo w'amafaranga ukuri kwanjye ni kuraza ahagaragara icyo nose ni uko ubu nyakubahwa ajejwe ubutungane hmm. yohagurutse ubutungane bakaza gukora ibyo bujejwe mbere y'uko bahagarika umuntu bakanza gukurikirana bakaraba bakamenya ikintu kimufata ko kiri mu mategeko niba se bahagarara mu biro ngo bace bandika ibyaha yo gufata umuntu isaha zitatu zibura iminota umunani ikiganiro kirabandanya aho iwanyu havugwa amahoro amahoro yego nitwa ku mwana mhm. y'ubuganyuzi mu ntara ya karubu mm. ikibazo ni amakuru mutamenye mhm. aro ndakumva cyane ndi ku mwana washaka kuba ushyikiriza amakuru mutamenye mhm. yego ngaho ibuganyuzi hariho abantu bazana ibintu by'impuzu bakabizana kubidandaza ku biciro gito gito impuzu ndabumva muvuze ko hari abantu bazana impuzu ndabumva ndi kumana eh, aturabiko ndavuga ngo mhm. twagomba kubaza ubushoborangazi bw'ubudandaji mhm. ukuntu ikigo tubona abantu bashobora kuzana ibintu kubitangaza nk'aho mu isoko y'ubwenyuzi hama bagishika bagahita babafata bagahita babafunga ituzi rero yuko ibyo bintu bitari mu mategeko ariko byaba biri mu mategeko kubera bimaze kuba kabiri kose babafunga babagiriza iki gusa bafungwa bagirizwa iki kuvuga barazabira bidandazwa bafite na byangombwa byo kudandaza mhm. hanyuma bagishika badandaza aho batabakorana bagaca babashira mu gasho bitabaye ko n'abantu babaga birukana mhm. eh, twashaka kubaza twumvire rero yuko ibyo bintu byaba bitemewe kugira umuntu aze kudandaza ibintu bagaca bamwirukana kandi afite ibyangombwa bimukwiye yego ndi kumana murakoze yego yego eh, urumva natwe nk'abanyagihugu tuba neza kubera bazi ibintu bizimbutse usanga tutworoherwa rwose yego murakoze isaha zitatu zibura iminota itandatu aro amahoro amahoro cyane yego mm, nindi tuganira muganira amaruzobe ya enoke enoke ni sawa yego twakuye uri hehe ngaha mukinanira ku ibarabara rya cumi n'indwi mm. hanyuma mm-hmm. twebwe twashaka guterera intererano ivuguti twararabye mm-hmm. dusanga mm. amakaritsiye dufise amakaritsiye ane mm-hmm. ariko yo tugize impanuka nk'inzu igasha mm. kizimyamwoto zirateba gushika twiyumvira ati nta kuntu dusabira kugira ngo kizimyamwoto ikajya nko kuri zone cyangwa kuri komine muha mm kumburengera bifite ingene bitunganijwe n'amazu yama yahiye hawe umukinanira yarigeze nko gusha haramarisa isaha ndikumana ga telefone kiwe kamucikiye ko allo allo niyo ngabo alegisi ngarutse nagiye mvuge ko yakora bahereje kuvuga ibijanye n'utunyobwa ibijyanye ibijyanye n'ibinyobwa bahagaritse hmm. ni ukuvuga bijya binyobwa ugereranije ndabye bahagaritse ibikabije hmm, ku bwawe wowe uko ubibona utigute bisigure twumve kuko hmm. ijya bijya bahagaritse ari imitobe hariho hariho ibikaze rwose gusumbya hajya barabisha amaso n'ingo ntibabibone ariko nawe urakabya mu kuvuga urasinze ko ndakabya munyamakuru mm. utibige bahagaritse ntibari kubihagagarika kumbumenga ni imitobe isanzwe ariko ababihagaritse n'abahinga babizi abahinga babizi mugabo mm. barakorera kuri bijya bindi bindi kuko hariho ibikaze kubisumbya hari ibyo tubona turi kukumbure n'ibyo bindi bo byongeramo ariko n'ibyo bindi byari bikenewe kukumbure ko bihagarikwa yego naho tuba byari bikenewe umugabo barakorera kuri bijya bindi bindi urakoze cyane mugira ijoro ryiza eh. mm. ego ikiganiro rero naho iwanyu havugwa amaki ni hano tuhigarukirije nshimire abo bose bashoboye kwakura mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki ariko twakire umwanya wa nyuma kugira n'abashobore gushikiriza icimviro ciwaro halo alo mu mwanya ni amahoro ninde tuvugana inde hmm. eh, Gilbert umere nk'unyarutse gushikira igiciyumviro ko umwanya uratujyanye umere nk'unyarutse umwanya uratujyanye rero mhm. bo nabasaba hmm. usaba nde isanganiro muri gukimenya nawe wa nderama ntabwo tumva neza nkaho murebe ko mwokongeza impuzenya amantenya abona woherereye hehe jiriberi wavuze ngo uherereye hehe ku mutima wa nderama dore bumva uko ubona gukina nyana inka mm. eh, z'ibitoki imusanganye ntabwo tumva neza rwose yego nicyo cyiyumviro cyanyu yego murakoze cyane eh. mbwira ijoro ryiza babyumvise yego ni hano rero tugarukirije kino kiganiro iwanyu havugwa amakico kuri wa mbere shimire abanywanyi bose bashoboye kwakura bagashikiriza ibyiyumviro bitandukanye bakadushikiriza amakuru tutamenye bakoze cyane shimire kandi n'abandi bifuje kwakura ariko bitakunze twizere ko mu kindi kiganiro badashobora kwakura kugira bashikirize ibyiyumviro byabo bitandukanye shimire Albert Nduwayo yatumye amajwi abashikira kuri mikoro ari kumwe na honera muco mwese ndabifurize ijoro ryiza